Аллаһ ҡөҙрәтле һәм көслө. Уның көсө камил һәм уны арыу-талыу сифаты алмай. Уның ҡеүәте сикһеҙ һәм уның бөтә нәмәгә ҡөҙрәте етә. Уның ҡеүәте етмәгән һис бер эш юҡ. Аллаһы Тәғәлә әйтә: Инналлаһа ала кулли шәйин ҡадир. Ысынлап та Аллаһ һәр нәмәгә ҡөҙрәтле. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أصنبت الله رزق بروسه قوات إياه كسله والله قدير الله أصنبت قدرة له وهو القوي العزيز هو كسله بيك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب Һәм без алты көн эсендә күктәрҙе һәм ерҙе һәм улар араһындағы нәмәләрҙе барлыҡҡа килтерҙек. Һәм безгә арыу-талыу теймәне. Аллаһы Тәғәләнең сикһеҙ һәм камил ҡөҙрәтен без үҙ күҙҙәребеҙ менән күреп торабыҙ. Мәҫәлән, ул кешегә ниндәй теләй, шундай нәҫел бирә. Аллаһы Тәғәлә әйтә: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Күктәрҙә һәм ерҙә батшалыҡ Аллаһтыҡы. Ул теләгән нәмәне барлыҡҡа килтерә. Теләгән кешегә ҡыҙ балалар, теләгәненә ир балалар бирә. Йәки уларға ир балала, ҡыҙ балала бирә. Ә теләгән кешене нәҫелһеҙ яһай. Ысынлап та ул белә, ҡөҙрәтле. Ҡояшты көн сығыштан сығарыу һәм көн байыштан байытыу Аллаһы Субханаһу ва Тәғәләнең сикһеҙ һәм камил ҡөҙрәтенән. Ул әйтә: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب Аллаһ ҡояшты мәшриҡтән сығара, ә һин мәғриптән сығар. Дөрөҫлөктән тайпылып аҙғандарға һис бер ауырлыҡһыҙ яза биреү Аллаһы Субханаһу ва Тәғәләнең көсө һәм ҡөҙрәтенән. Ул әйтә: "Кул хувал قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Әйт, Мөхәммәд, ул һеҙгә ғазапты өҫтөгөҙҙән йәки аяҡтарығыҙ аҫтынан ебәрергә һәм һеҙҙе төрлө төркөмдәргә индерергә һәм берегеҙҙең ғәйрәтен икенселәрегеҙгә татытырға ҡөҙрәтле. Ҡара, беҙ нисек аяттарыбыҙҙы таратабыҙ. Моғайын, улар аңларҙар. Күк күкрәү, йәшен һуғыу, ғәрәсәт, ел дауыл кеүек һеҙҙең өҫтөгөҙҙән килгән ғазап. Йәки ер тетрәү, ер аҫтына китеү кеүек аяҡ аҫтынан килгән ғазап. Йәки бер-берегеҙ араһында фетнә тыуҙырып, төрлө-төрлө фирҡәләргә бүлдереп, үҙ ҡулдарығыҙҙан килгән ғазап. Йәки башҡалар ҡулдарынан төшкән ғазап. Ҡара, нисек беҙ бер-бер артлы әленән-әле уларҙың тормоштарында үҙебеҙҙең аяттарыбыҙҙы күрһәтәбеҙ. Улар аңлаһындар өсөн. Ни өсөн һуң улар менән ошо хәлдәр килеп сыға? Шулай ук Аллаһы Субханаһы ва Тәгалә әйтә: "Фәкуллан ахазна бидамбихи фаминхум ман арсална алейхи хасиба ва минхум ман ахазатху ас-сайхат ва минхум ман хасафна бихи ал-ард ва минхум ман агракна ва ма кана Аллаһу лиязлимахум валакин кану анфусахум язлимун" Без уларның барыһын да гунахтары өчен тоттык. Уларның кайсыларына өйөрмә ибәрдек. һәм ҡайһы берҙәрен көслө тауыш алды, һәм уларҙың ҡайһыларын ерҙән йотторҙоҡ, ә ҡайһы берҙәрен һыуға батырҙыҡ. Аллаһ уларҙы йәберләүсе булманы. Улар үҙ-үҙҙәренә золом ҡылдылар. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير Күктә булыусының һеҙҙе ерҙән йоттороуынан именлектәме һеҙ? Һәм бына ул ер хәрәкәтләнә. Күктә булыусы һеҙгә ҡойон ебәрер, һәм минең иҫкәртеүем, өгөтләүем ниндәй икәнен белерһегеҙ тип ҡурҡмайһығыҙмы ни? Аллаһы Тәгалә кешеләрҙе тик үҙенең илаһи хикмәте һәм ғәҙеллеге менән генә язаға тарттыра. Уның кисектергеһеҙ ғазабы хаҡты аңлап, шул дөрөҫлөктән баш тартыусыларға. Аллаһтың һәм пәйғәмбәрҙәренең әмеренә буйһонмайынса, иман килтермәйенсә, тоттарға, һанташтарға табыныуҙарын дауам итеп, алғынлыҡта булыуҙарын дауам итеп, гөнаһтар ҡылыусыларға ябырыла. Аллаһы Тәгалә әйтә: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون Senin Rabbin qalalardan Allah'ına bizden ayatlarımızda onlara okuyasın Resul ibermek burun onlarda helak etmesi bulmanı. Hem şulay yok Allah Teala eyte. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار иман килтермәгән кешеләргә һәләкәт һәм уларның эштәрен ул юҡҡа сығарыр. Был уларға Аллаһ тарафынан индерелгән нәмәне күрә алмағандары өсөн һәм ул уларның эштәрен уңышһыҙ итер. Әллә улар ер өстендә йөрөмәнеләрме? Һәм уларга тиклем яшәгән кешеләрнең иман килтергән кешеләрҙе һаҡлаусы, ә кәфирҙәрҙең һаҡлаусыһы юк. Иман килтергән һәм изгелек ҡылғандарҙы Аллаһ ысынлап та аҫтында йылғалар ағып торған баҡсаларға индерер. Ә иман килтермәгән кешеләр ләззәтләнәләр һәм хайвандар шикелле туйыналар һәм уларҙың һыйыныр урыны ут буласаҡ. Иман килтермәгән кешеләрҙең Аллаһ алдында изге эштәре булмаясаҡ. Сөнки уның алдында иманһыҙ килеш эшләнгән изгелектең хаҡы юҡҡа тиң. Аллаһ тарафынан индерелгән Ҡөрьәнде күрә алмағандары өсөн уларҙың ғәмәлдәре ҡиәмәт көнөндә һис бер файҙа килтермәйәсәк. Содом, Гаморра, Помпей халҡы Нух һәм Лут халыҡтары кеүек һәләк булғандарҙы күрмәнеләрме ни улар? Аллаһ бит иман килтергәндәрҙең яҡлаусыһы, ә кәфирҙәрҙең яҡлаусылары юҡ. Ысынлап та, ғибәҙәткә һәм илаһлаштырыуға камил ҡеүәт һәм көс туплаусы тик бер Аллаһ ҡына лайыҡлы. Ә ошо донъя хәрәкәтенә һис бер йоғонто яһай алмаған көсһөҙ, бахыр мәхлүктәр бының бер өлөшөнә лә хаҡтары юҡ. Аллаһы Тәғәлә әйтә: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ أي هذ كشلار مثل كيلترلا طنغ اصنلاب با اللهтан башка һез дуа кылган нәмәләр бүтүнеһе бергә йылган хәлдәлә бер касанда хатта бер сөбендә лә юктан бар итеп яһай алматтар әгәр сөбен улардан берәй әйнәмә тартып алып китһә унан кире тартып алырга килмәй. Талап итеүсе лә көсһөҙ, талап ителеүсе лә ҡөҙрәтһеҙ. Ысынлап та Аллаһ көслө, ҡөҙрәтле, ә уның бөтә мәхлүктәре көсһөҙҙәр, Аллаһы Тәғәлә әгәр теләй икән, кешене ата-әсәнән барлыҡҡа килтерә. Теләй икән, әҙәмде бар иткән кеүек һәм һауаны уның ҡабырғаһынан бар иткән кеүек, атаһыҙ һәм әсәһеҙ килеш бар итә. Йә Ғайса пәйғәмбәрҙе бар иткән кеүек, тик әсәнән генә, атайһыҙ бар итә. Ысынлап та, Аллаһтың бар нәмәгә ҡөҙрәте етә. Аллаһ ниғмәттәр биреүсе. Был донъяла ниндәй генә хәлдәр булмаһын, изгелекме, яуызлыҡмы, тик Аллаһтың теләге менән генә. Тик уның илаһи хикмәте менән генә. Тик уның сикһеҙ юғары ғәҙеллеге менән генә. Һәм тик уның бөтөн яҡлап камил булған ғилеме аҫтында ғына эшләнә. Аллаһтың мүлкендә, уның байлығында, уның батшалығында ниндәй генә эш ҡылынмаһын, тик уның ризалығы менән генә эшләнә. Уның теләгенә ҡаршы һис бер нәмә лә урынынан ҡуҙғалмай. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Ҡул ла амлику ли нәфси нафъан ва ла дарра илля ма шаа Аллаһ." Мин үҙемә ҡарата файҙаға ла, зыянға ла хужа түгел, әгәр быны Аллаһ теләмәһә. Тимәк, беҙҙең теләктәр Аллаһы Тәғәләнең Нимә генә эшләргә теләһәк тә, изгелекме, яуызлыҡмы, һис бер нәмә эшләй алмайбыҙ, әгәр ҙә был эшкә уның теләге булмаһа. Ә Аллаһ, уның теләге, уның илаһи һәм камил хикмәтенән килә. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Әммә ғалымдар Раббыһы теләмәһә, һеҙ теләй алмаҫһығыҙ. Ләкин кешенең теләге Аллаһ теләге аҫтында тиген һүз, һис тә аның үзенең ихтияры юк икән тиген һүз түгел.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 Әгәр улар ярҙам һораһалар, уларға биттәрҙе яндыра торған ҡайнар май кеүек һыу менән ярҙам ителер. Яман был исемлек, насар был урын. Аллаһ Тәғәләнең Ер йөҙөндә кешеләр яуызлыҡтар, бер-береһенә ҡарата золом ҡылалар. Аллаһ быны яратмай. Ләкин шулай ҙа ризалыҡ бирә шул эштәргә. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Кулу вашрабу мин ризқиллаһи ва ла таъфу фил арди муфсидин." Аллаһ биргән ризыҡтарҙан ашағыҙ һәм эсегеҙ. Ер йөҙөндә боҙоҡлоҡ таратып яманлыҡ эшләмәгеҙ. Һорау тыуа. Ни өсөн һуң Аллаһ ерҙә төрлө яуызлыҡтар ҡылыныуын яратмауына ҡарамаҫтан рөхсәт бирә? Һуғыштар, төрлө булған һәләкәттәр, ауырыуҙар, бәлә-ҡазалар, юғалтыуҙар, кемдер яҡынын юғалта, кемдер һаулығын, ата-әсәһен, балаларын, кемдер ғүмер буйы эшләп йыйған байлығын юғалта. Аллаһы Тәғәлә үҙенең хикмәте менән кемгә ниндәйҙе теләй, шундай яҙмыш бирә. Үҙе генә белгән хикмәттәр өсөн. Шуларҙың береһе кеше тик унан ғына ярҙам эҙләһен өсөн. Тик бер Аллаһ ҡына кешене һәр төрлө бәләләрҙән тулыһынса яҡлай ала. Кеше һис бер ниндәй мәхлүктән ярҙам эҙләмәһен, тик уға ғына һыйынһындар өсөн. Аллаһы Тәғәлә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул аъуҙу би-раббил фалaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن шәрри хәсидин иҙә хәсәдә. Әй, фәләк Раббыһына, таң Раббыһына һыйынан, ул барлыҡҡа килтергәндең яуызлығынан, төйөндәргә өрөүсе ҡатындарҙың яуызлығынан, хөсөтләшеүсенең хөсөтләшкән ваҡыттағы яуызлығынан. Кеше был донъяла нимә генә күрмәһен, барыһы ла тик Аллаһы Тәғәләнең ҡуйған тәҡдире буйынса, уның теләге менән генә эшләнә. Әгәр бәлә ҡаза күрә икән, Аллаһы Тәғәләнең теләге менән Бәхет, шатлыҡ, ҡыуаныстар күрә икән, Аллаһы Тәғәләнең теләге менән. Тик бер Аллаһ ҡына ғаләм менән идара итә. Тик ул ғына теләгән бәндәһенә тәүфиҡ һидаят биреп, иман биреп, бәхетле итә. Ә кем имандан мәхрүм ителде икән, ниндәй генә рәхәтлектә, үҙен әлеге көндә нисек кенә бәхетле итеп тоймаһын, был донъя бәхете иртәме, һуңмы бөтәсәк. Ә иманлы кешенең бәхете әхирәттә. Ул мәңгелек. Шуның өсөн дә төрлө хөрәфәттәргә, имеш-мимештәргә, ниндәйҙер ырым юрауларға, шундай-шундай көндө юлға сыҡмаҫҡа икән, юлыңды бесәй арҡылы бүлеп үтте иһә, юлың уңмай икән, шуның кеүек фәлән хеҙмәттәндәргә ышаныу, айырым асыҡ күп аллалыҡ, ширк билдәһе. Сөнки был донъяла ниндәй генә хәлдәр булмаһын, барыһы ла Аллаһы Тәғәләнең теләге менән генә тормошҡа аша. Аллаһы Тәғәлә әйтә: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله Мин үҙемә ҡарата файҙаға ла, зыянға ла хужа түгел. Әгәр уны Аллаһы Тәғәлә теләмәһә. Шуның өсөн дә ҡара бесәйҙән ҡурҡыу, йәки ҡулынан ҡалаҡ төшөп китһә, ҡунаҡ көтөп ултырыуҙы тома бер алйотлоҡ дип әйтеүҙән башҡа икенсе һүҙ тапмаҫһың. Ҡара бесәйҙән ҡурҡма, муъминин." Әгәр иман килтергән булһағыҙ, уларҙан ҡурҡмағыҙ, минән ҡурҡығыҙ. Тағын да икенсе төрлө көфөрлөк һәм күп аллалыҡ, төрлө бетеү, тылсымлы таштар тағыу. Уларҙың ниндәйҙер беҙ күрә алмаған көсө бар икән тигән фекер менән үҙеңә тағып йөрөү. Ул нәмәләр бит хатта үҙҙәрен дә һаҡлай алмайҙар. Нисек инде башҡаларҙы һаҡлаһын? Әгәр мин ул бетеүҙе алып ватырға йәки утҡа яғырға теләһәм, ул бит үҙен дә һәләкәттән һаҡлай алмаясаҡ. Әгәр Аллаһы Тәғәлә берәүгә яуызлыҡ ҡылырға теләй икән, ниндәйҙер таш киҫәге уны һаҡлай аламы һуң? Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Кул ман заллази ясимукум миналлаһи ин арада бикум су'ан ау арада бикум рахма, ва ла яджидуна лахум мин дуниллаһи валийян ва ла насира." Әгәр Аллаһ һеҙгә яманлыҡ теләһә, йәки рәхмәт теләһә, кем һуң һеҙҙе унан һаҡлай ала? Улар Аллаһтан башҡа ярҙамсы ла, һаҡлаусы ла тапмаҫтар. Дөрөҫлөктә, үҙенә файҙа ла, зарар ҙа килтерә алмаған мәхлүктәр, уларҙың ғибәҙәттәргә һәм илаһлаштырыуға һис бер хаҡтары юҡ. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Ваттахазу мин дунихи алихатан ла яхлуқуна шай'ан ва хум юхлақун, ва ла ямликуна ли анфусихим дарран ва ла нафъан ва ла ямликуна маутан ва ла хаятан ва ла нушура." Һәм улар бер нәмә лә барлыҡҡа килтерә алмаған, ә үҙҙәре барлыҡ зыян да килтерә алмайҙар һәм улар үлемгә лә, тереклеккә лә һәм үлгәндән һуң ҡәберҙәрҙән сығарыуға ла хужа түгелдәр. Һәм шулай уҡ әйтә: "Кул атабудуна мин дуниллахи ма ла ямлику лакум дарран ва ла нафъан валлаху хуас-сами'ул алим." Һеҙгә ҡарата зыянға ла, файҙаға ла хужа булмағандарға Аллаһтан тыш табынаһығыҙмы ни? Ә бит Аллаһ ишетә һәм белә. Кеше менән нимә генә булмаһын, тик Аллаһы Тәғәләнең теләге менән генә эшләнә. Шуның өсөн тик унан ғына эштәрҙең һуңында булған уңышты һорайбыҙ. Тик уға ғына бәлә ҡазаларҙан һыйынабыҙ. Тик уға ғына ғибәҙәттәр ҡылабыҙ.